Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Elhamdu rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd Ostao nam još završetak od knjige Al Muqiza, završni dio, što je spomenuo e, Zehebi u svom rezimeu, knjigu koji je rezimirao od uh, ابن دقيق العيدة Attorney ga je ktiraha. Uh, ono što nas sad ćemo spomenuti, a to je da on kaže uh, pročitat ćemo riječ pa ćemo tumačiti, uglavnom kaže ma هَذَا دِينْ مَيَّدٌ مَحْفُودٌ مِنَ اللَّهِ تَعَلَى لَمْ يَجْتَمِعَ عُلَمَاءُ عُلَمَاءُ هَذَا دَلَالَ لَا عَمْدًا وَلَا خَتَا خَتَا Kaže, ovaj din je podržan, sačuvan. Ovaj din Allah Žešanu čuva i podržava. Allah Žešanu taj koji čuva vjeru, podržava vjeru. Neće se okupiti ulema ove vjere na dalaletu. Ni namjerno, ni grešku. U kojem kontekstu ovdje govori? U kontekstu toga ocjenjivanja, ovaj, ocjenjivanja ravija. Pa će to spomenuti. A to se odnosi naravno i druge stvari ovaj, a nevizano za ovo, znači, ovaj, zaista Allah žanu pomaže svoju vjeru i pomogne svoju vjeru i sa munaficima i sa kjaferima, a kamo sa vjernicima. Na nama je samo u tome da se mi uključimo da budemo od onih koji će, koji će naći udjela u tome. A to da Allah žanu pomaže svoju vjeru i da iskušava određenim stanjima slabosti, snage, moći i tako dalje, iskušava nas kao vjernike i time je nama prilika da li ćemo steći više sevapa, manje i tako dalje. Znači, u tome velika mudrost i velika stvar ova, kad dođu vremena iskušenja i belaja. U nastavku kaže Felate te šta mi je znani ala te siqi da'ifin vala ala ta da'ifi siqa. Kaže, ne, ne okupuje se dvojica, misli ovdje na ulemu, ne slože se dvojica na tome kaže tafsiq da'ifin da ocjene da je pouzdan slabi ravija i obrnuto wala tadif thiqa niti kaže da je slab pouzdani ravija vojnama yaqa ihtilafuhum fi maratib quwwa aw maratib da'f nego razilaženje bude u tome znači u stepenima pouzdanosti i stepenima slabosti ravije A ne ono u globali, oni kažu ovo je vrh pouzdan, za ovaj kaže ovo je la, lagonja, laži. Znači ne mogu tako nešto da nađem u ravi da, neko, da se tako učenjaci različite. Kaže wal hakum min uh, minhum yatakallamu bi hasabi ijtihadihi wa quwwati ma'arifihi fa in qudira khata'uhu fi naqdihi falahu ajrun wahid. I onaj koji presuđuje znači alim učenjak uh, uh, imam hadisa kada govori, govori određenom ravi, kaže, govori shodno njegovom ičtihadu, njegovom ičtihadu, uloženom trudu da istraži stanje nekog ravije. Pa kaže, kuvati me arifi i snazi njegovog spoznaj znanja, koliko znanja ima. Fa in kudere hata uhu fi nakli, kaže, ako i kažemo da je moguće da ima grešku u ocjeni ravije, kaže felahu ajrun wahidun on ima jednu nagradu koju jednu nagradu pa ima shodno onom hadisu tefkon ali i da ijtahad al hakim fa akhta aw asaba i da ijtahad al hakim fa asaba felahu ajran kaže ako uloži truda hakim onda se misli sa alim učenjak ako uloži truda nekom dolaskom nekog propisa ili kadija u, u presudi među nekim, uloži truda, maksimalno truda shodno njegovom moći e, i znanju i kaže Fesabe i potrefi hak i istinu ima dvije nagrade, duplu nagradu ima. Kaže Fein Ahte, ako pogriješ ima jednu nagradu, što ima jednu nagradu? Zato što uložio truda, zato što je došao na tog stepena da može s ime da se bavi. Ima jednu nagradu čak i kada promaši. A, a to ne može znači da mi sad možemo njega slijediti u njegovoj greške. Kad se utvrdi da greška, a na greškom pozoru drugi učeni ljudi. Kaže Allahu al-muwaffaq, Allah dželešan onaj koji daje tevfik, koji daje smjernicu, uputu eh, onom kome on hoće. A onda nasavku nastavku kaže dalje: Kao hada fima iza takallamu fi naqdi shaykhin e, warada shay'un e, uh, fi hifzihi wa qalatihi. Kaže ovo, ovo kaže ono kada govori o nekom, kaže o kritici nekog šejha, nekog načiravi šejha kaže a, a, a, a riječ o tome da stvari da on ima nešto po pitanju svoga pamćenja ili napravi grešku u prenošenju toga što prenosi. I što je normalno, to je to ljudska, ljudska slabost koja se može desiti bez obzira koliko osoba uložila truda u tome. Fa in kane kelamuhum fihi min džihati mu'teqadihi fehu ala maratibu. A kaže, znači ovo je, ovo do sad je bilo, znači govor o tome ako ravija ima grešku po pitanju hifsa ili ima, e, ima znači mahan nedostatak po pitanju toga da je on u onome što prenosi, kako prenosi e, grešku napravio, znači nenamjernu. A onda govori jednom drugom pogledu, kaže, fein kane kelamu hum fihi min džihedi motekadihi. Kažem, međutim, ako je riječ o ravi sa strane njegovog uvjerenja, njegove akide, kaže fehuva ala meratib, onda je, kaže, tu postoje mertebe, stepeni. Kaže, fa minhum men bid'atuhu ghaliza Znači, ima ravija, kaže, čija je greška, čija je novotarija, pardon, čija je novotarija velika, ogromna, krupna novotarija. wa minhum men bid'atuhu dun zalika Ima ravija, znači, čija novotarija blaga. Nisu sve novotarije, nisu stepeni, naravno imam tavrija je jako blaga, slaba, a imam tavrija koja vodi u kufr. Kažemo, minhum da'a ila bidatihi. A ovdje, e, ovo klasificira ove, uh, one koji ima novotariju u akidi. Uh, ova klasifikacija uh, bitna sa te strane od koga se prihvata, od koga se ne prihvata rivajet koji prenosi. Iako je ravija, prenosi hadisa, ima ovu novotariju. Kaže, treća kategorija minhum, kaže, men daj, ila e, od njih novotar, kaj, kaj poziva novotariju. Četvrti minhum, kaže, uh, el kafu wama bejne dalik. Kaže, onaj koji odustao odustao novotari, bilo novotari, prekinu s novotarijom. I kaže, onda imamo drugi novotara koji je između, između ovog. Znači, kombinaciju ovog spomenutog do sada. Pa kaže dalje, femeta džemea uh, gilazu u adavetu tu džennebu ahduminu. Kada ravija spoji dvije stvari, bude mu velika novotarija, I još poziva ono otariju tu. Kaže, tu, e, tu, e, tu, e, tu, džennebu, tu džennibu, kaže, al ahdu binu, kaže, onda se kloni uzimanju njegovu. Uzima se od njega, vidjeti hadis. Takav ravi, od njih se uzima. Znači, kudno je velika novotarija, krupna, naravno da ako izvodi islama, ne sumnje da izvodi, znači nešta spominjati, ne znači, govorim neka nije izvela islama, ali velika novotarija, nije vega izvela islama, ali velika novotarija, još poziva u tu novotariju. Onda kaže, ne uzima se od njega. A vi sjećate, mi smo ovaj, govorili prilikom tih uslova, da smo spomenjali onaj uslov, još jedan, a to je uh, uslov, a to je da uh, ono što prenosi, da to što prenosi ne podržava notariju ono na kojoj on jeste. To će se od ovi oravija koji, su, koji imaju osobe te šaiju, naginjanje šizmu. A šeizm, še, naginje šeizmu ima, znači ima svoje ovaj, stepene, nije sve isto. Ima, znači ima šeizma ono ko ne voli Aliju više nego Otvana radi Allahona ima šeizam poput Zaidija daju prednost u određenim stvarima ali radno odnosno na Osmana ali ne, ne, ne tekfir je ni jednog ni smatra novotar. a imamo oni koji su prolupali skroz daleko dok, dok čak šeizma gdje Ali osmatrao na uvodu bila da je, da je božanstvo <clears throat> kaže vometa džema hife wal kef ehadu anhu wa kabiluhu znači ovo prvo je jedna krajnost Znači osoba koja spoji velika novotarija i poziva u tu novotariju, znači ne uzima se od njeg hadis. Druga krajnost, kaže ta novotar, znači akidijski novotar, znači uh, mala mu novotarija u akidi, međutim, uh, on je odustao od nje, prekidno sa njom. Znači, uh, ne, ne poziva o nju uopšte. Znači, mala novotarija ne poziva o nju, od njeg se primari vajat, uzima se. Znači, zna se da nešto ima malo, nešto malo, kako zna, prohlupo malo, ali ne poziva makar u to. Od njeg se uzima. Kaže, fel giladu ke gulat il havari. Sada pojašnjam kostu, kaže, velika novotarija, kaže, poput gulata. Znate ova izraz, kako koristi kod nas izraz gulata? Gulat. Takvi razumni galatni. Znači šta je gulat? Gulat, znači oni fanatični, oni ekstremni, znači. Ako kod njih ima ekstremni, znači, onda je, znači, to je ono vrh ekstremni, znači, to je ono, ono, zagorjeli, znači. Gulatul Havarić. Znači, uh, fanatični, ekstremni ha, uh, Havarić. Znači, ima koji su blagi. I naravno, u sva, svim ovim devijacima, u svi, svim devijacima, nisu ljudi uvijek, nisu sve, uvijek ima te neke, ovaj, imaju te, te, te neke rađiti nivoji skretanja. Vol džehmije u Arafida. Znači, spominu tri skupine. Znači, ko ima velike novotarije? Znači, Haridžije, džehmije i rafidije. A mi znamo definiciju jedni, drugi, treći, ili tako? Haridžije, šta je glavna karakteristika? Tekvire, oni koji nisu sa njima, koji misli ko oni. To je glavna, naj, naj, naj, sveobihvatniji opis Haridžija. Ko nije sa njima, ne misli ko oni, kafir. To je naj, najjača odlika Haridžima. Mimo ono što spominju ženaci, tekviri, bokebir, mimo danas ljudi, tekviri su one tekviri uopšte zbog velikog grija, tekviri je zbog ono što je nije grije uopšte. I u tekfir zbog toga, što to je, da, to je malo pomiješano sa neuropsihologijom, pediatrijom. Džehmije, Džehmije, ovdje misli na gula Džehmije, koji su želimo, znači negira imena i svojstva Lađešanu. To ono, kada opisao Lađešanu, niti je tam, niti je gor, niti je dol, niti je tam, nije, kada, opis ničega, to je opis njima, opis Audubi Lađešanu. To, samo bi se komunisti obradovali njima. Je tako, komuni su opisuju, a komuni su opisuju, e, negira postoje I Kaže, ne postoje, nije ništa. A opis gospodara Lađešanu strani Džahmija to, taj tip. Nije ovo, nije ono, nije tam, nije van, nema znanja, nema ona. Je, šta god mi pripiši, kaj ona liči stvorenjima, ne znaš kad tako mora što. I Rafidije, Rafidije zna se, Bolist. Mrče, mrki ljudi. Vidi im se, ona kida na čelu, ona je zaista, znači, ona, tmina im izbija iz lica. Da znam, ste primijetili, ste pogledali to. To je zaista očito. I kod nas možete suni na Anu, nađeš običnu staru Anu koja nije završila neke fakultete, ništa, onaj svijetlio lice od zbog namaza i, i, i lakanja, onog što ona ilače i zikri, vidi se na njoj. Kod njih dođe njihov šehonja, on mrku u licu. Izgorio. Pregorio je. Vole hife. Pojašnjam ovdje, e, kaže ovaj, e, prvo, znači, velika novotarija, pa ti smo skupili tri, znači, e, fanatične Harižije, Džehmije i Rafidije. Što znači, među njima ima koji nisu fanatični, ima koji nisu, ima Rafidija koji su, ono, blagi ima džehmija, ima haridžija koji, su, koji su blagi, znači u dalaletu tome, ili onom nisu zaorli, jesu skrenuli, ali nisu ovaj, zavrli. A onda imamo ovu blažu novotariju, a to je ke tešeju wal irđa. Tešeju to je ono davanje prednosti Ali radi Allahanu. Znači nešto je onaj, prošlo kod njeg ti, ti pogrešni razumijevanja, devijacija, po pitanju razumijevanja, e, davanje prednosti Ali radi Allahanu pravo na njegovu, na hilafet, na ovo, na ono, nešto je to proguralo kod njeg, ali nije znači ošao u krajnost da tekfiri ashabe, da pogotovo prema trojici ostalih halifa, da ima negativan odnos. Irđa, poznate šta je irđa, irđa to da ne, se ne ubrajaju u dijela, da se ne ubrajaju dijela u ono što se naziva imanom. U smislu ono da se smatra, jel, da su svi ljudi, čim povjeruju, svi su na istom stepenu, svi su na istom stepenu. A tu je došlo Tahavijsko akidit, to znate dobro. Kaže, da je osnova, osnova ljudi da su na imanu seva istih isti iman imaju. Kogo pa vjeruje kolaj, svi su isti imani. A to je greška, to je greška inače, ovaj, to je jedna od greška kontra tahavijske akide, a to čemu su bile, a to je, to je taj irđa. Jer ne, ubacuju dijela u, u ono što se naziva imanom. Iako poslije oni kažu, onaj koji radi, povećamo se, on ne radi i tako dalje. Tema za sebe. Uglavnom ovdje navodi, znači pojašnjava te detalje vezano za, a, za ravije koji mogu doći, prenosi hadisa, dođu iz ovih skupina. Kaže, ema meni ste hala kedib. Nasren li reihi kel hatabije fel eula redu hadithihi. Kaže, a oni, oni skupine, uh, znači sekte unutar islama, koji su ohalalili laganje. Nasren li kako bi podržali svoj mezeb na čemu jesu. Ohalali da iz izmisli neki hadis kako bi podržali svoj stav. Kaže, kel hatabije. Koja to? To je jedna sekta unutar koje sekte krupne. Hatabije. Hatabije felaula raddu hadid kad najpreče da se njihov hadis odbaci na uzima naravno se treba odbacivati ko su hatabije koji su smatrali da je dozvoljno lagat da bi podržao svoj mezheb a ko drugi hatabije Havariđi, Havariđi, to je skupina unutar Havariđa. Dobro, dalje kaže uh, kale ibn Wahb al aqaidu auđebe tekvire ba'adi lil ba'd. Kaže Ibn Vahb, kaže akida, uvjerenja. Ona, kaže, obavezuju da jedni tekvire drugi. Au tebdi, da jedni smatraju drugi da su na novotari. O auđebe til asabije, I akajd onaj koji uzrokuje, obavezuje pristrasnost za jednu stranu, O, ovo je naše, mi smo na ovom, ovi drugi koji nisu, on su, on su druga strana, protiv njih se, prema se ima drugačiji opodi. Wa neše min zalike ta'nu bit tekfir wa tabdi'i. I kaže, od toga je nastalo to da jedni drugi omaložavaju, kritikuju, dovode upitnost zbog tekfira, zbog proglašavanja novotara. Kaže, وَهُوَ كَثِيرٌ فِي تَبَقَةِ الْمُتَوَسِتَةِ مِنِ الْمُتَقَدِّمِينَ a kaže ovo, ovo je mnogo ovog se desilo kaže u srednjoj tabaki tabaki to je uh, generacija ili, ili, ili kategorija ravija minel mutaqaddimin od prvih oni znači u stvari misli se ovde na onu kad se pojavila novotarija kad se pojavila novotarija kad su učinjaci počeli da govore protiv novotara tad kad se to pojavilo uh, E onda se pojavilo i to, znači, da su jedni drugi obilježavali, označavali smo. Neka, neka tu ima i e, e, neispravnih, nepravjednih, nerealnih, uglavnom tu ukažu učenjaci na te stvari. E, privata se od onih, od, od pouzanih učenjaka koji su govorili o ovim stvarima, a ne od svakog, bilo koga. <clears throat> Dobro. E, kad se pojavila notarija unutar umeta? Ne, ne, to su početci, kad se ono pravo zahuktalo. Nas je kad su prvi sekti, prvi su Havarđa, tako. Pa nakon njih koji? Rafidije. Havarđe pa Rafidije, kad su šije za Aliju radila. Prvo vrijeme Aliju radila pa Havarđa, Havarđa koji su bili protiv njega, koji su odvojili od njega. Pa onda pojavili su oni koji objavljaju podržavaju, podržavaju Aliju radila, pa su bili, ko? Bili uh, Rafidije, šije. A onda poslije kako i nastaje. Onda imamo od ostali sekte. Znači, nastaje poslije toga i Džehmije, i Muržije, i Kadarije, Kadarije se zovemo, Abdullah Nomar da pojavljaju Kaderije, ono koji su negirali Kader. I tako, znači, to, znači, bilko, početak je jedno. A kada se razbuktalo, kada je moralo, moralo se pisat o tome, kad su, kad su učinjaci pozdje pisao? Vrijeme imama Ahmeda. Prije imama Ahmeda, znači, kad se pojavljaju Ehl Kelam, znači, to je negdje, od negdje, znači od nakon prve stotine godina pod Hidži, pa nadalje do dvije stotine Hidži, 250-300, tad se to razbuktalo kad se raširile raznorazne sekte, kad su imali svoje one predvodnike, kad su postali njihov predvodnike, kad su ubijeni prvi predvodnici Novotari, Džad ibn Dirhem, i njima stični za, za vrijeme, znači Emevija, na kraj Emevijskog hilafita, to je negdje 120, 110, 130. godine po Hidži. Znači, tad, tad su oni imali svoje vođe, imali svoje predstavnike. I ta su muslimanski namjesnici, znači, poti njih vodili borbu i rat i naređivalo se da se ubiju, da se skloni, da ne širje tu fitnu i, i novotarije koji su imali kod sebe. Kaže, voleti te karrere indena enahu laju teberu medahib fir rivajeti volanu kefiru ehlel kibleti illa bin kari min, mine šerijati pa kaže ovdje, kaže ono što je, kaže što se ustalilo kod nas, što je stav, prihvaćen stav kod nas, je to, kaže, enohu la tu'teberul medahibu fir rivaje, nema mezheba u rivajetu. Nema mezheba, kaže hanefijski mezheb u rivaje, prenešim rivajeta. Nema mezheba u rivajetu. Misli se ovdje ni fikski, ni akideski, nema mezheba u rivajetu. Kaže, vola nu kefiru, ehle kible, niti proglašavamo kafirima sledbenike kible, koji klanjaju prema kibli u Mekke. Kaže, illa bin kari mutevatiri mine, mine šerijete. Osim oni koji negiraju nešto što je mutawatir prema prenašteno šerijeta. Ili u drugim riječima, kao što bi Hađir navodi drugi učenjaci, a to je koji negiraju nešto što je šta? malumom in dadini bi darur, što je poznato da je od vjeri, nužno poznato od vjeri. Ono što svako živ zna da je od vjeri, sad dođeš, to negiraš. Znači, te osobe koji ustrajavaju, znači, na, naravno, spuštanje tekvira je ono da se to osobi pojasni, ako opet ustrajava nakon toga u tome, onda se spušta tekvir na takvu osobu. Znači, ovo se odnosi i na ono što se tretira fikskim stvarima i na akideskim stvarima jedno i, dru, i jednom i drugom oblast se može upast u, onešu nešto što se negira, što je motivator prenešeno od šerijata. Poput toga da osoba negira, recimo da postoji kaburski azab, a on prenese motivator predaje. I tim izvršiš argumente dokaze i on to opet negira. Ili negira pojavu deđala. I tim izvršiš argumente dokaze ima, a, a, da to motivator predaj došli deđala. on opet toga nakon ustrava. Govorimo akidijske strane, a onda sviske strane osoba negira negira propisanost kurbana, eto. Kurban, ne kurbana, ne gira kurban. Ne ima, ne, a kurban nije od ruknova islama, je tako? A on to ne gira. Znači, može u početnom momentu negirati tako ne zna ako je tek primio friško islam ili ovaj, živi daleko od naseljenih e, mjesta gdje se može naučiti islam, to u redu, ali poslije kad mu pojasniš, on i dalje ustrajava na tome, znači i, tako, i tome slično. I do početka, znate, imanske šartove, nije uslov čovjek vjeruje da postoji e, džini. Je tako? Nema ona ono amen tu bila da ima da vjeruješ u džine. Je tako? Da postoji džini šetan. I čovjek dođe negira to. Šta što? Kaže, nema to, to, ma, to su, kaže, to su mikrobi, baja, ovo, ono, nešto, tako. Ima i tu tefsiru, znači, savremeni tefsira, neko, ovaj, koji su tako tefsirili, ovaj. I on to negira. Može čovjek nešto ne zna to. I kaže, nije to, ja učim amen tu kada je prethođeno, nije to nigdje, kakvi džini to i negira, u redu negiraš, e sad ne pojasnimo, te oti ajeti, oti hadise, oti sve, opet negiraš. E, to je sad druga priča, nakon što mu se stavi, argu, do, dostave argumenti i nije ustao da mu mora skonta, kaže, vidi onaj, onaj, onaj treba njem kad dat malo fure da skonta. Tu, za noge je tu fure, od ide vremena, koji, koji je da mu zadnji fure, ono omerom sistema, ono, ščapu ga. Znači, da, ščapu ga znao razumiti mnogi ljude više nego nego, nego bilo kakvi argumenti dokazivanja. To je opće poznata stvar. Ona, ma la jezao bil Kur'an i jezao čime? Bi sultan. Ono što se ne može s Kur'anom razumiti, ima da se neće argumenti, evo ti evo ti hadis dokaz, evo kad ja ne kontam. Kontaš kad ti dođe vladar, namjesnik, pa do se palio ili šibu i kaže, evako će biti htio, ne htio. E je sad kontam. Sad kontam, sad kontam. Znači, takvi su ljudi, inače, znači. E, ne možeš ga urazumiti sa argumentima, dokazima, možeš ga urazumiti sa zakonom, sa sistemom, sa vladarom, namenskom muslimanom koji kaže tako, ima tako što ima hanuma neke žene. Ne može vam smatrati što treba pokriti, što on uzrije pamet. Ne razumiju, pokri si šuti, ako te pita, razumije, razumije, umri taka, ali bud pokrivena. A šta ću? Ne razumije. Naravno, ima tu filozofiranje, ima tu šetanluka, jel? Uh, Kaže van dame ila ilehi lvarau wa dabtu. Je da tebe na dalike kaže wa dame ilehi varau wa dabtu wa taqwa faqad hasala mu'taqadu eh, rivayati eh, pardon mu mu'tamadu rivayati wa hada madhhabu Shafi'i radijallahu anhu. Kaže ako tome eh, kad ako imamo to u vidu kaže i tome dodamo još varau bogobojaznost i da preciznost takvaluk, I kaže onda to vodi do tog, znači da je Muhammed rivayet, znači da je to oso, da je to osoba od koje je pouzdan rivayet. Znači pouzdan rivayet, kaže to je mezheb Šafije. E, o čemu ovde govori? Znači govori ovde o tome ovaj da osoba može imati određen grih Može griješ, bitno da grije ne izvodi iz islama, da ne negira nešto što je motivator, nužno poznato što izvodi, e, e, nužno poznato od vjeri, pa da to negira. gira. A znači, može, možete desiti od osobe da griješi i tako dalje, međutim imamo ovo mail da, je, da ga bojazna, da je precizno prenošeno što prenosi, da ima, da, da ima takva aloka bogobojaznosti. E, tome kad da znači, to je dovoljna osoba da se od osobe može uzeti rivajet. Da sad dolazimo u detalje, ono što mi malo pri, pričali o ono detalje toga kad od koga se ne uzima i kad se uzima. Kako to meza imama, e, imama šafi, meze, da mislite fiski meze, meze u smislu, je on pisao svoj knjizi Risala, a, od kojih ravija se u knjiga Risala koji inače govori o toj osnovna knjiga je Zul Fiqa, ali govorila je o tome kako se uzimaju rivajati, kada se prihvataju, kada se ne prihvataju. Hajsu je kulu kaže Akbelu šehadete ehlil ehva illa le hatabije illa le hatabije miner revafida. Kaže, prihvatam šehadet, od ehle znači od sljedbenika strasti, od novotara sekti, osim ahatavija od revafida, koji su sebi ohalalili, koji sebi ohalali laganje, koji su rekli dozvoljeno je laganje da pomognemo svoj mezheb. Ovo nadalje ima još završni dio koji ćemo morati ostaviti da završimo s time. Svane kallahu mebe bihamtike, ašhadu en la Andalusam